Tra l'altro stavo scopo da cercare di sentire a vedere e poi ci storico un attimo solo per essere una rifata per non esistare nel senso stanno parlando a me come scritte le guarda in mezzo guarda in mezzo di guarda in mezzo per le di fare a creato in mezzo sta stagione di guarda in mezzo da un gruppo da caracteristică credeți că va avea acest tip de Va avea cuvinte din mai multe limbi, deci va nu foarte multe, există și variante simplificate ale unor limbi, de exemplu, un tip de limbă uh, artificială este latina fără deci, bazată pe latină, dar fără flexiune. Sau există varianta de single English, cum ar mai simplu ideea de simplificare, pentru că această limbă artificială, în nouă trebuia să fie extrem de ușor de da, învățat. Prin urmare, regulile sistemului gramaticale sunt reduse la minim, da? Există foarte puține reguli gramaticale. În general, când o limbă construită va fi o limbă care nu cunoaște excepții, da? Ă, deci, cea mai cunoscută, da, asta a fost ideea, pentru că altfel dacă s-a creat o limbă programată sufoasă și complicată, pentru că nimeni nu ar fi dorit de bună voie să o învețe. Este deci, pentru mă logică. Noua tehnologie artificială întotdeauna au o structură gramaticară foarte simplă, da? Necomplicată, fără neregularități. Uh, se bazează în general pe aceste limbi uh, uh, romanice. Vedem uh, interliva, patre, nostre, pies, inlet, selos, che tua nomine sia santificata, che tuo regno venga, che tua volontà sia fatta. Deci ies este la general, recunoaște de reconciliere. La fel de este speranto, patronul, Tatăl, Fiul estas de la de cielo, sancto est via nomo rege via est volo via. Da? Viene la cielo, el andrò sulla terra. De exemplu, Esperanto, am spus de această simplificare. Baza gramaticii a fost un set de 13 reguli sale acoperă toată gramatica medieselor. Dorel spunea, plural se face așa. Da? Indiferent, substantiv, adjectiv, punem religioasă? Nu, ușor. Zilele, zilele ar să fie la plural. Hmm? Aia, sau să fie Ieri am pardonas, aliniam sul la pardonas. Greșelile. Nu sunt, nu sunt, nu sunt. Asta este. Nia, scris J, da? Nian Suldantori. Asta este plural. În fine, deci numai 13 reguli, da? Dacă mai de exemplu, trecutul, sigur timp de trecut, da, nu ne conflictăm, avem noi limbile romane și romane, îl formăm la adăugând partit particular, da, da? Ei, nu știu, nu cunosc aceste reguli, dar am citit despre. La urmă nu este, nu, este foarte, foarte important. Um, Bun. Aici câteva cuvinte, nu era necesar mai mult. Să vorbim acum despre limbile timp și limbile teorice. Thank you. Anglia, Franța, Spania și Portugalia. Și vorbesc, în principiu, majoritatea creolelor cunoscute sunt creole portugheze, franceze, engleze. Da? Mai puțin, parcă. Da? Da. Uh, sau biblic. Atât biblic cât și creolele sunt niște mixte. însă este lexicul colonizator, să zicem lexicul portughez sau lexicul francez. Da? Ă, structura gramaticală este foarte simplă, vocabularul este restrâns, adică se presupune că aceste limbi din, au venit dintr-o învățare insuficientă a limbii colonizatoare. Adică s-a aplicat un lexic străin pe niște structuri gramaticale aparținând limbii materne care sunt structuri gramaticale s-au combinat și cu o parte din structurile gramaticale ale limbii celelalte. Dar, în același timp, comparând, să spunem, cu portugheza sau cu franceza, structura gramaticală este mult mai simplă, da? redusă. Uh, practic, din, din punct de vedere uh, istoric, un pic este rezultatul contactului relativ de scurtă durată între două limbi. Da? Adică nu a fost suficient. Uh, din punct de vedere al funcției, implicul nu este niciodată limba maternă. El uh, este folosit uh, ca limbă vehiculară, ca limbă comună între vorbitori care au limbi maternă diferite. un exemplu de uh, schimburile comerciale s-au creat anumite variante de limbi folosite strict în aceste schimburi comerciale. Era o limbă amestecată între cele două care erau în contact. Ea era folosită numai cu acest scop restrâns. De fapt, se presupune doi des. Da, doi la sfârșit. Um, ehm, Titin ar fi pronunția în chineză, ar fi găsesc business. Da? Titin, da? Deci business. Limba folosită pentru business, pentru a face. a existat o limbă puțin folosită și în, în, în bazinul Mediteranei numită statul. Sabir, Sabir de la saber, da? A ști, a cunoaște. Uh, era folosită strict ca limba comerțului. În deci schimburile comerciale dintre popoarele din uh, Mediterana. Și uh, se amestecau în vocabularul ei, în, era bazat în principal pe italian, da? Deci 80% elemente italienești, dar avea și elemente portugheze, spaniole, franceze, arabești, grecești și turcești. Da? Adică toate popoarele care uh, făceau schimburi comerciale în bazinul mediteran. Evident, o limbă de tipul ăsta, fiind o limbă specială, da? pentru un set de civilizat, are o vocabular foarte restrânsă. Da? Ei trebuia să știe, era, da, că fost, uh, să dau de fapt așa atât, da? Vocabularul în sine era foarte, foarte restrâns și de asemenea și structura de aplicare era foarte simplă. Uh, ce sunt acum limitele creole? Da? urmă, un impactiv ar fi uh, da, rezultată ca urmare a contactului suficient și este în principiu o limbă folosită, să zicem, în multe cazuri în schimburile comerciale. Ei, uh, creola, de obicei, uh, împingi regulări într-o creoră. Da? Adică, împingi de tine creoră în momentul în care se transmite la limba maternă, de la generație la generație. Da? Deci, intima nu era limba maternă a nimănui. Nu? Era limba aia vorbită strict în anumite circunstanțe. În momentul în care uh, Dar structura gramaticală este în principiu din limba care este asimilată. Și iarăși, în principiu, o creolă nu va fi inteligibilă cu limba bază. Deci, o creolă portugheză nu prea se trece cu portugheză. O să ne uităm uh, Massa Franca, pode ser o quê? Um Ea este importantă pentru un teritoriu extins din Africa Central-Orientală, dar central-orientală, deși pe acel teritoriu nu vorbesc neapărat Swahili, da? Este folosită ca o limbă de comunicare intelectă. Fără ca vorbitorii ei să nu mă spună Dar este limba să spunem cea mai prestigioasă dintre limbile africane, care este o limbă, are literatură, este limba oficială, are un site de lucrăm împreună puțin peste câteva exemple de creole. Am spus, aceste creole, în principiu, sunt uh, creole portugheze, creole franceze, creole engleze. Nu prea vreau să creole spaniole. Hmm? Deși știți foarte bine că Spania a avut un imperiu colonial uh, imens, da? cel mai mare, cel mai mare imperiu care a existat vreodată Spanola este extrem de răspândită, totuși nu are la la preot. e sau la și la multe preoți Și asta a dus la azar. Da, da, da, oare de ce? Adică, concret, să uh, spunem în America de Sud, da? Se vorbește spaniolă, în vorbitorile spaniole, dar asta se datorează învățat spaniola, să spunem, bine, da? Creolele apar în momentul în care populația indigenă nu învață suficient, da? Are un, un contact redus cu limba respectivă și nu învață suficient. Oare de ce populația indigenă din America de Sud uh, a învățat uh, spaniola bine și în uh, Africa nu au învățat franceza bine? Există o faptă, dar nu, aproape faptă că nu e singur vorba de faptul că coroana spaniolă, regii spaniolă, au avut această conștiință a catolicizării, a creștinării, și s-a impus, bineînțeles, limba în Sfântul. Asta este și explicația, da? Adică, uh, sub considerentele materiale, da, de fațadă era ideea de răspândire a creștinismului. Și atunci, din uh, uh, teritoriile societății de Spania, au fost foarte mulți dezluiți în principiu, dar oricum, evangelizator care, sigur, pentru a răspândi cuvântul, trebuia să, ca populația să și înțeleagă. Și atunci, întâi, au fost foarte interesați ca ei să înțeleagă, să vorbească spaniola. Și atunci, au existat școli care eh, populația indigenă a învățat limba. Asta este motivul. Franța, pe de altă parte, da, au fost complet neinteresată de evangelizare. Și atunci mai existați nici dorința de a-și impune, dorința ca populația respectivă colonizată să vorbească bine. Da? Mai ales că pentru Franța era și ideea faptului că cunoașterea uh, limbii franceze este un prestigiu al reite. Nu trebuie să știe toată lumea și să aibă acces la ea. Da? Deci asta a fost, într-adevăr. Și uh, din acest motiv există foarte, foarte the board is finding. Uh, totuși există și această identitate a vasă. De asta s-au născut în America de Sud de popoare. Poporul argentinian, chilean, bolivian, și așa mai departe. Cred că oricum uh, se dezvoltă cu prevedere mai ales în insule, pentru că insule de din natura lor sunt izolate. Uh, foarte interesant este insula, e, există insulă în Caraibe care este împărțită între două state, Republica Dominicană și Haiti. Republica Dominicană a fost, a aparținut Spaniei, Haiti a aparținut Franței, da? Republica Dominicană, da? Același teritoriu, da? Aceeași se vorbește de spaniolă, în Republica Dominicană, în Haiti există creola franceză haitiană, da? De același teritoriu, da? propus uh, politici diferite. Creola uh, haitiană este una dintre cele care se bucură de un prestigiu deosebit, iar studiază rog de dată școli și uh, nu este văzută ca o variantă dialectală. Așa în principiu, regiunile unde se vorbesc creole, limba oficială este limba respectivă, adică în insulele de capul verde se vorbește o creolă portugheză, dar limba oficială este portugheza, nu creolă vedem câteva exemple de... V-am dat întâi uh, de un exemplu din acest sabin. Da? Sabin care era acest tip din folosit în secolele de 9-13 Mediterana. Unde am spus că există elemente din aproape toate limbile din zona Mediteranei. Și apoi pe ora, pe ora din Macau, da? Macau, ați auzit, este cel din China, care a fost o linie portugheză până în 1999 uh, și unde s-a dezvoltat o creolă portugheză, evident, aici o creolă care reprezentantă în anumite între portugheză și chineză, nu mai, aproape nu mai există tot. tot. În, în Macau nu mai vorbește nimeni, nici creola portugheză, nici portugheză, da? Aproape nu mai vorbește chineză. Dacă ne uităm uh, pe film, e o poezie foarte Prima este varianta din Teoria uh, de Macau, numită Patois, apoi varianta din portughez. Da? Deci avem un Ionia Najinela, da? Amosă Najinela. Cuvântul de rând, Mosă este fată, da? Nu știu dacă înțelegeți, cât de bine înțelegeți portughez, da? chiar dacă faceți, probabil facem de 200 timp, așa. Da? Janela, e fereastră, da? Este clar cuvântul. Și la fel, na, acest ion ce este? Este prepoziția în, da? Sistem, contrastul cu articolul hotărât deci, da, A. M, da? Scrisă M, în plus A. Deci ion și nela. Lucrul în față de M este complet diferit. Și de asemenea, ce lipsește? Masă. Articolul. Păi, mosa e probabil acest ion, da? Eu probabil nu sunt nu știu. Da. lipsește articolul, da? nu Ultimul regăsit. A, e articolul hotărârii, după cum este, da? Lipsește. Și apoi avem o fură magarinii, în traducere avem un flor de șosine, da? Da, asemănările sunt, probabil fură este flor, <laughs> probabil, da? Și probabil mugărin este jasmin, da? Adică e iasomin. Dar probabil nu putem să facem decât de presupune. mai e cantarera se ufai canarii. Este exact clar că Canzarera și Canarin sunt uh, cuvinte de acolo, da? care acoperă realitatea locală. Evident că Canzarera înseamnă pescător șinez, da? Deci o femeie, o chinezoarică, este clar legat strâns de realitatea locală din Macau și Canarin la fel, un indian portughez. Hm? Dar nu mai găsim asemenea asemenea, dar este de destul de diferit. Altele sunt asemănătoare. Să ne uităm peste creola din campul verde, care este tot acolo comitie, da? Igualmente nase livre e igual na comunidade por direta. Este é dotado por razão e por consciência e eles devem, eles devem agir em maneira o espírito de fraternidade. Hum? Asemnarea este evident mult mai mare. Nu? Între rolul și pot prieteni, adică atâta sunt amici, nu înțelegeți ce spune. Da? Ce, ce nu se înțelege? Nase, da, nase, livi, e liber, Ioana din total. Observați, din nou, nu corespunde, mai ales în cazul francezului, e mai greu de recunoscut pentru că, s mai ales cazul francez, aproape toți, sau mult mai faceți. O creolă franceză se scrie mai mult sau mai puțin și nu se citește. Și atunci, noi, dacă am avut francez, avem în minte cum se scrie, adică se poate publica felul de a scrie. Și acest duet s-ar putea să nu ne cunoaștem din prima. Doar când îl pronunțăm, ne dăm seama, e de, adică I, E, D, E, le nombre tout monde dit la zone de conscience. Da? Et qui veut agir, da? Agir, este agir, la da, acționa, da. lui uh, Lucro, Anam, l'esprit din da, fraternite. Vedeți? L'esprit care are articolul abominat, da? Adică cuvântul esprit, spirit, a înghițit articolul. Nu, nu mai este simțit. Uh, probabil această teorie nu mai cunoaște ea gramaticală a articolului, nu are articol, și atunci acest cuvânt, cum în acest cuvânt descrii, nu există pauză, să devine între articol și între cuvânturi, eu ăla a fost interpretat ca făcând parte din cuvânt. Da? Deci cuvântul descrii. Nu mai este râu și apostrof escrit, râul de râi articol dar care descrii, deci, Ce este descrii un nou cuvânt. Creola ă, din Haiti este tot franceză, da? Montferrand, egal, uh, o peonă din uh, Martinica, la fel tot o franceză, din Mauritius, din Santa Lucia, din Seychelles, și iată uh, în Ceavacană, am zis, nu prea există teore spaniolă, primele două sunt două exemple de cealaltă. Uh, există totuși, da, foarte puțin ori unde aceste cealaltă sunt teorie stabile de orice de De ce nu? Bine, limba nu s-a da? Mai păi nu au reușit să limba. Nu va sigur, a stăpânit și mai puțin această colonie, dar nu s-a putut impune peste limbile locale. Acum, în zilele noastre, nimeni mai dorește se mai așa, datorită prin tradiție, se mai predă școli, după nu știu, ca o limbă străină. Da? La fel cum uh, prin și spaniol. De acel lucru. Nimeni nu vorbește acolo ca limba materna. S-au păstrat aceste lucrurile, unde se, se mai păstrează această revolă spaniolă, rezultată din amestecul dintre spaniolă și de locale. da? Am principiul care sunt se oficial în da? culoare incolorente. Da? Dar trebuie să fie clar o particulă dintr-o limbă locală. Da? Între. Ea nasi, da? Nasi e cumva neatimidată direct. Unele cuvintele, vedeți, sunt aproape identice cu, cu spaniola și cu proșenul. Tieni, da? Tieni. Ilos rason, inconsistencia de ilos în unul, în otro, cu din nou acest muda erman. Da, acest muda este foarte posibil să fie un, uh, un artist care se duce plural. Da? Da. Toți fraților, toată lumea, așa pluralitate. Uh, bun. Bine. Cam atât. La asta a fost așa. Thank you.